บุ๊กทูเก้าคิววัน โยบิ วันจันเกตโยบิ วันอังคารคาโยบิ วันพุธ ุยโยบิวันพฤหัสบดี木曜日วันศุกร์金曜日วันเสาร์ย曜日วันอาทิตย์日曜日สัปดาห์ อาทิตย์ ชื่อตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์月曜日から日曜日までวันที่หนึ่งคือวันจันทร์一日目は月曜日ですวันที่สองคือวันอังคาร二日目は火曜日ですวันที่สามคือวันพุธ 3日目は水曜日です。วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี4日目は木曜日です。วันที่ห้าคือวันศุกร์5日目は金曜日です。วันที่หกคือวันเสาร์6日目は土曜日です。วันที่เจ็ด คือวันอาทิตย์7日目は日曜日ですหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันอ一週間は7日です。เราทำงานเพียงห้าวัน。私たちは5日間だけ働きます。